as hy, hartelike goeie middag aan allemaal wat ingeskakel is, ek is dankbaar jylle is hier, en ek hoop jylle gaan die program geniet, ons is bezig met van Toeka tot Nou, muziek van daar die jare, en eh, ja, daar is een paar nieuws ook, en eh, daar is een paar van Toeka af, en ek eh, het, dit allemaal wat, hoe sê jylle in Engels, handpikt, al hierdie plate, wat ek vandag speel. Ok, so, ons gaan uh, jylle recht maak vir die naweek en uh, dit is die doel van hierdie program ook. So kom ons mors nie tyd nie. Ons begin somme dadelijk met een man wat dink hy is die enigste ene. Hy sê Ches, Chesney Lee Hawks, 22 September 1971 gebore in die haarkie van Engeland nabij uh, Windsor in Berkshire. Hy is vernoem na die Engelse komediant Chesney Allen, en met sy pa Len Chips Hawks, uh, eh, wat hoofsanger van die Tremeloos was, is sy hele familie in die vermakelijkheidswereld betrokke. Die een wat hy vir ons gaan sing, soos ek gesê het, hy dink hy is die enigste ene, I am the one and only, is die liekie dier Chesney Hawks, hier kom hy. Thank you. Chesney Hawks, ja, dis soos die spreekwoord sê, ne, uh, wees net jouself, niemand anders kan dit eh, jou nadoen nie, of niemand kan vir jou sê, jy doen het verkeerd nie, jy is jy, I am the one and only, and uh, nobody can take that away from me. Ok, die drie broerkies gaan volgende vir ons sing, en hulle is die um, ehm, BG's,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 uh, of met die producent Robert Stigwood. Nou oké, okay, kom ons luister, hulle sing vandag, ietsie wat hou, eh, wat is hy Gerry Koetsee, die dag toe hy teen Spinks gefeit het, uh, <laughs> wat hy gesê het, saved by the bell, hier kom die Bee Gees. MUZIEK hulle is die mense wat uh, met, uh, wat was die liekie gewees, Crimson and Clover, het hulle die vibrato uh, beweging so perfect uh, nagemaak, of uh, ja, begin, ingelei tot die muziekwereld. Ok, wie sing volgende? Kom ons kyk, jylle ken hulle. Hulle is een Suid-Afrikaanse klompie vrouwmense en hulle was uh, cloud genoem, hulle kon eindelijk baie makkelijk internationaal gewees het, nee. Hulle was talentvol genoeg. Nou, hulle was oorspronkelijke Suid-Afrikaanse dames rockgroep, wat in 1977 in Johannesburg gestig is, wat uh, die bekendste was vir uh, treffers soos Substitute, wat samgestel was dier Willie Nilsen, Wilson, sorry, en uh, in 1978 bereik hulle die weergawe die nummer 1 in 10 lande en dit het ook nummer 2 op die Britse singles charts bereik en vir 15 minuut daar geblei. Nou as gevolg van die sancties teen Suid-Afrika uh, of teen die kunstenaars van Suid-Afrika dier die uh, Britse Equity Groep op daardie tijdstip by die BBC's top pops TV program een videoclip van Nederland afgekry om die treffers van die top 10 uh, eh, aftelling aan te bied. Nou, hulle sing vandag vir ons, hulle groot treffer en ek sê dit is uh, Save Me en ja, kom ons gee hulle nog een kans daarna en dit is Let It Grow so hulle gaan hy twee liedjes van sing hier kom hulle Save me Take me away to the moonlight The people around me don't feel Cloud, en ek het so, in laas jaar het ek met die damesgroep, die nietste damesgroep hier in Zuid-Afrika uh, eh, genoemd, of genaamd Saarkie, het ek met hulle gesels, en hulle het vir my vertel dat uh, hulle kyk op na hierdie mense, hierdie Cloud uh, dames, en hulle het al saam met hulle opgetree, nie te lang terug nie. So, like my Cloud is nog aan en af, doen hulle nog hulle ding. Ja. Ok, Handy van Rooien, daar van Kempton Park, jy en André is ingeskakel, baie welkom by die program en ek hoop jylle geniet wat jylle hoor. Die volgende op die draaitafel, uh, The Sweet, nou ja, hulle het ook een groot, wat noem ons het, een repertoire of een groot uh, eh, uh, eh, weie verscheidenheid plate wat hulle doen, en uh, hulle het funny funny eh, Fox on the Run enzovoorts enzovoort. Hulle is in 1968 in Londen gestig en uh, hulle is een Britse rockgroep natuurlijk en uh, wat in die 70s wereldwijd bekend geword het. Nou die een wat hulle vandag vir ons gaan doen, ons luister na The Sweet en hulle doen Wig Wag, wat Wig Wam Bam, die <laughs> kom hy. Thank you. en weet nie wat beteken het nie, maar eh, die liekie is sekerlik vir sy ritme, wat hy baie van het, is hy daarvoor geskryf, en nie vir sy woorde, wik wam bam nie. <laughs> Eh, die eh, volgende ou op die draaitafel het een lang verbintenis met Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. Hy begin sy skoolloobaan in 1962 by The Invaders, en uh, hy werk saam met de Ford Dukes, Sons of the She, In the In Crowd, The Staccatus, dis al Suid-Afrikaanse groepen, right? The Outlet en Buffalo. Hy het as muzikant en vervaardiger gewerk en uh, tussen die dit als vind hy tref om een solo loopbaan ook nog uh, na te streef en uh, ja, ons het gister, eergister het ons na een plaat van hom, ek kan nie onthou wat er plaat dit was nie, maar die een wat ons vandag na gaan luister van hom is I Had You

that was as close as I came. My eyes had a vision of sweet lips, sweet lips. yielding beneath my command. let it slip right through my hands. But I let it slip right through my hands. Somebody took you when I wasn't looking, and I should have known from the start hidden deep in your heart to the love hidden deep Peter V, and I had you at the tips of my fingers, but I let it slip through my hand, jy sien, dis die probleem. Um, Benjamin Bernard Heino, geboore 6 januari 1985, Britse sanger, liekie skryver en voormalige busiebestuurder, het in 2014 is hy gekroon as die wenner van 11 reeks van de X-Factor UK nadat hy uh, Fleer East geklop het. Na sy oorwinning is sy, sy debiet enkels net uh, eh, coverlikkie van die Republic's uh, Something I Need in december 2014 vrygesteld. Nou ja, jy weet hierdie, let hulle, de, de, wat is hy, de X-Factor en die, <clears throat> daar is jaarliks kompetitie, uh, hierdie Eurovisie kompetitie, wat verskye lande aan deelneem, en Suid-Afrika het nog nooit aan hom deelgeneem nie, maar uh, ja, ek het eindelijk bedoel om vir vandag die geskiednis van die uh, competitie aan te bied van 1955 waar hulle begin het, recht dier tot laas jaar, en uh, elke jaar se wenners en sovoorts en sovoorts, maar ek het gedog nie, die muziek wat daar in eh, wenners was, is meer uh, uh, gepas vir my sondagmiddag program, en dit is natuurlijk uh, het uh, sondag uitspan, so uh, ek het hom laat oorstaan, ek sal hom sondag, is dit wat ons gaan doen. Ons gaan luister na die uh, Eurovisie competitie van punt A tot waar ons vandag is met hom. So, het eh, is meer interessant as waar al goeie, daar is paar, heel wat goeie plate daar, en interessant, jy weet, waar hulle vandaan kom, die eh, name van die, uh, die sangers, en die uh, waar hulle vandaan kom en in wat er jaar. En daar kan mys ook sien hoe die stijle verander het van die eerste wenners in die uh, eh, 1955-56 eh, jaar tot hier by 2023. Dis heel te mal een ander genre, dis totaal ander, die groei van muziek, of is dit die achteruitgang? Ek weet nie. Maar in elk geval, ons het, uh, ek het gesê, ons gaan nou na Ben Heino luister, Uh, en uh, eh, so, kom ons doen het. Hoekom nie? Oeps. The light of the morning finds you sleeping in my bed. And it's not like the stories, it's never like what they said. to be, but I'm just not there yet. Yeah, the broken road's always been home, and it's so hard to forget. Franse Hart, My Second Hand Heart, van Ben Heino, wat hy daar vir ons gesing het. Uh, dit is redelijk meer onlangs as van sy ander plate wat ons uh, allemaal ken. Um, hier, die Gogaikies, die Beatles, is dit, uh, of is dit eh, uh, <laughs> nou, miskreers of wat, uh, was een Engelse rockgroep wat in 1960 in Liverpool gevorm is, met lede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr, is name daai wat ons allemaal geken het op Laarskoel. Ons allemaal het geweet wie is die vier en uh, daai haarstuil van hulle en uh, ja, hulle word weid beskou as die voorste en meest invloedreike muziekgroep in die geskiednis. Hulle doen vandag ons uh, groot treffer van hulle en ja, is een meer rustige ene van hulle en dit is die Beatles en hulle sing Let It Be. When I find myself in times of trouble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 let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance. was hy, die Beatles en die, wel, die oorgrote meerderheid van hulle liekies was geskryf dier John Lennon en Paul McCartney, maar hy het ook onder, uh, uh, wel, so uh, ooreenkomst onder mekaar gehad, dat wanneer ene liekie skryf, sal hulle al twee krediteer. En hulle sal sê, the following song was written by John Lennon en Paul McCartney, jy weet, so dat as daar tantieme inkomstes daarvan is, of van die plaat, dan sou hulle twee dit gedeel het. Ok, dit was die Beatles. Nou, Berlin, nie die dorp of die uh, land nie, ek praat van Berlin die groep. Um, wat het ek nou met hom gemaakt? Uh, eh, ja, hy is hier op die draaitafel. Ehm, um, ja, eh, eh, die, die, die liekie wat hulle doen is Take My Breath Away, en dit is liek wat geskryf is dier eh, Giorgio Marauder. Nou, die ou het baie vir rolprente, uh, klomp, klomp, klomp van die rolprent uh, muziek uh, is dier hom gedoen, en hy het hoordes um, ehm, Oscars gewen vir sy uh, beste, vir, wel, muziek op die uh, uh, rolprintwereld. En uh, ja, hy en Tom Woodlock het in 1986 rolprint Top Gun uitgevoer dier die Amerikaanse groepie Berlijn. En dit is in 1986 eh, die Oscar toeskenning vir die beste Globe, uh, Golden Globe prijs vir die beste oorspronkelike liekie gewen. En die liekie sy naam is Take My Breath Away. Jy slaan my asem weg. Jy kom my. Yeah. is Take My Breath Away, Jy Slaan My Asem Weg, en het kom uit die rolprint, Top Gun. Ok, um, die shorts, ek weet nie of jy al van hulle gehoor het nie, ek glo nie, hulle was een popgroep uit Nederland, die groep het in 1976 gestig en een internationale treffer in 1983 behaal met hulle liekie Comment Savie uh, eh, jy, maar jylle allemaal ken hierdie liekie, as ek uh, vir jylle sê, uh, hy word in Afrikaans ook gesing, dan uh, sê jylle om onmiddellik vergelijk. Nou, uh, hy is vervaardig dier a Jack Jersey, laas opgeneemde verskyning is a soppot feest in 1984. Kom ons luister na Savi. Uh, ja, jylle, jylle sal hom onmiddellik ken, sodra ek hom beginne speel. Ikwee! shorts, wat hulle hulle self noem, ek dink hulle is van Frankrijk, en hulle kom sie, kom sa, ek dink dit is wat hy in Afrikaans ook genoem is, kom sie, kom sa, en ek is nie seker wie sing om nie, uh, in Afrikaans nie, ek, eh, maar ek dink hy, hy, wel ek is amper seker hy, hy is uit in Afrikaans. Uh, Silla, of, uh, althans Priscilla, Priscilla Maria Veronica White, geboor op 27 mei 1943 en oorlede 1 augustus 2015, beter bekend as Silla Black, al is haar van White gewees. Silla <laughs> was een Engelse zangeres, televisieaanbieder, actrice en skryfster. Uh, sy begin haar loopbaan as zangeres in 1963 en haar <clears throat> solos of enkelspelers dan, uh, Anyone Who Had A Heart, uh, You My World, het albei in 1964 die nummer 1 posiesie behaal in die Verenigde Koninkryk. Ons luister na Silla Black en ja, luister net die krachtige stem van hierdie vrou, uh, ook een van die sterkste stemme in vrouwe, uh, wat ek ken of wat ek van weet. Hier kom Silla Black met Conversations. You come here often Have we met before? Tell me your impression now. Could you like me more? laaste story is um, van die ouwe dan in Pretoria by sy male geblei het, by, op so'n kleine hoog. You, you come meet by chance. Yes, I've still was hy, Silla Black met Conversations, ja, ek weet nie wat er daar in die middel rond gebeur nie, uh, ja, maar ek was hier bezig met knoppies, so, ok, ek, ek, ek claim al die uh, skuld vir wat gebeur het. <laughs> ok, eh, en, uh, uh, uh, ja, ek dink is nou tyd vir Funny Spot, uh? Nico Nel is die ou wat met ons gaan gesels, en, uh, hy het skielik, toe hy die mooie meisie gesien het wat laans hulle bly, toe hy skielik een rooskenner geword, hy het boeken gang, en, maar kom ons hoor wat uit sy mond uit, wat sê hy? My laatste story is eh, van die ouwe dan, in Pretoria waar sy male geblij het, by, op so'n klein hoog, en hy uh, stap die ochtend aan, bykie daar buiten rond, jy weet, en hy kyk na die, die dit is sikke plotte, jy weet, sien klein, dit is sikke plotte, en hy sien op die plot langsaan, een <clears throat> verskrikkelijke mooie girl daar stap in die tuin, weet, dit is net so'n mooie girl, dat hy haar nie kan even, en hy besef net, nou, hy moet op een manier met haar gesels. Maar nou sien hy, sy stap na die, hy het een buiten toilet, en, um, sy stap na nou die buiten toilet toe, sien hy, maar sy kom so, omtrent toe, hou hy nou dop die volgende dag, toe sien hy, maar sy kom so, net na 7, kom sy nou in die ochtend teruggestap. Toe besluit hy, maar, hy gaan nou met haar gesels as hy terugstap. En, uh, nou weet hy nog nie waar hoor nie. En hy sien, hy het verskrikke mooi roosbome. En hy besluit, maar hy gaan homself opswat op roosem. En hy gaan bibliotheek toe, en hy neem boeken uit oor roosem. En of hy gaan sit daar in die in die naaslang afdeling, jy weet, en hy sitte blaai dier die boeken. Nou maak hy notas, en hy blaai weer dier die boeken, en toe hy nou nog een paar boeken uitneem ook, toe kyk die bibliotheker, hy sê om soms sê, luister, stel jy belangrijk, Rosa. Hy sê, ja. Sy sê, nou maar luister, hoekom kom jy nie donder gaan? Dan stig die Noordtransvaal sy roospeker vereniging af van die Transvaalse Rooskweekervereniging. Dan kom jy na die stichtingvergadering toe. Hy sê ek daar. Hy gaan, hulle kies om as penningmeester van die Noord-Transvaalse Rooskweekervereniging. Toe krijg hy extra kaartjes, uh, eh, bibliotheekkaartjes, en hy maak sy boeken langer hou. Dat, dat, hulle gee glad om, hulle, um, hy hou twee weke niks. Stuur die brieven of enig iets. En, uh, en dan het hulle elke tweede donderdag van die maand het hulle filmvertooning oorroose maar dit is nog zwart en wit dan, krij, dan is dan een ander ou hy krijg so saam met die fliek krijg hy so uh, ding dan het hy so een van die stokke dan, dan wees hy net na die roose dan sê hy geel en, en, eh, en rooi weet, eh, maar nou Nou maak hy notes nie, hy laat net so dik pak krip notes oor, of, of notas oor Rosa. En toe hy nou weg is, toe hy nou voel, nou weet hy dit. Toe staan hy die ochend, toe die gul so uitkom, sy kom toe nou van die, sy was die ochend toevallig nou bykie langer in die toilet gewees, maar hy waf, toe sy nou teruggestap kom, toe staan hy. Hy sê, morgen, My naam is Hansie de Bruin en <clears throat> julle roose is baie mooi, die Papa Meiland is baie mooi, die Papa Meiland is uh, Floribanda. Hy is een besonderse sterk geur en hy, baie, hy vertoon baie mooi in die, in die tuin en hy is een geurige roos. En um, julle Casanova is ook baie mooi, die Casanova is een baie mooi snijroos vir blommerangskikkings, hy is geurig en hy is ook een sterk roos, en hy is baie bestand in siektes, en jylle peace is ook baie mooi, die peace is die eerste roos wat na die tweede wereldoorlog ontwikkel is, dit is waar hy sy naam peace gekreed, en hy wil nie nabij aan mekaar staan, hy wil spiekie ver van mekaar afgeplant word, en <clears throat> jylle roos is baie gezond, jylle het nie black spot of roospinnekopje, jylle spuit seker baie met, met assist dogs, en die gal kyk om soos hy sê, nee, skies toch, ek het nou jou naam vergeet, maar, maar ek weet glad die waarvan jy praat nie. Hy sê maar, het jy, het jy dan te lekker gek... Al sy harde werk om op te lees van roose en en en is als verniet gewees, ne? Nee? en uh, ja, uh, toe um, dis een Nico Nel storyverteller van uh, eh, daar die daar moet uh, Spies en Blessie en al die klomp mense was hy saam met hulle gewees. Nou, ok, die volgende een op die draaitafel is die Tokens Nou, eh, jylle allemaal weet onmiddellik as ek sê tokens, dan praat ons van The Lion Sleeps Tonight. Dit is een lied wat oorspronkelijk geskryf en opgeneem is door Solomon Linda en uh, eh, Ivory Gerwin onder die titel van Mboube, waar uh, vir die Suid-Afrikaanse Gallo Record Company in 1939 al. Linda is uh, sy oorspronkelijke uh, weergaves in Zulu geskryf, terwyl die Engelse weergave sy lirieke geskryf is dier George David Weiss. Die liekie is in die 1950s en 60s internationaal aangepas en gedek dier baie pop en volks uh, eh, herlevingskunstenaars, waaronder die uh, Weavers, uh, Jim Dorsey, Weima, uh, eh, Sumak, Miriam Makeba uh, en uh, die Kingston Trio. In 1961 word het een nummer 1 treffer in die Verenigde Staten soos aangepast dier in Engels met die uh, bekendste weergawe uh, eh, dier die doo-wop groep The Tokens. Nou dit het uh, miljoene in tantieme, uh, in tantieme verdien uit uh, omslag uh, weergaves en uh, filmlicenties Die popgroep Tidefit het eh, nummer 1 uh, eh, treffer in die Verenigde Koninkrijk met die lied in 1982. Ons gaan luister na The Tokens en die liedkie is natuurlijk die ene, The Lion Sleeps Tonight. Mama, where mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe, awi mawe. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. was dit gewees, 1971, toe ek my basis gedoen het in die AMI, uh, eh, by die medics. In die ochende is ons wacht vir uh, inspectie. Uh, eh, als is al klaar uitgepak en als is recht vir die inspectie, ons moet nog net op aandag spring, dan het ons, uh, oh, uh, wat is sy voornaam gewees? Wilson was sy fan. Ons het hom net Wilson genoem. Had hy sy kitaar gegryp en begin speel en had ons nou allemaal ingeval en sy daai ding gespeel, tot daai deur oopgaan en die samenjoor kom doen inspectie, dan het ons een skielik stil en skielik lans jou bed op aandag. Ok, die Canadian Sweethearts, hulle is soms bekend as a Bob en Lucille, Uh, was een Canadeese sangdeel wat gedurende die 1960s gewild was en uh, in 1977 ontbind het. Die duo het bestaan uit sangeres Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan en hulle is vooral bekend vir rockabilly liefkie Eenie Meenie Meenie Moe. Hulle het uh, eh, bijdra to die genre is herken dier die rockabilly Hall of Fame. Nou hulle gaan vir ons twee diekies doen, hulle gaan specifiek uh, eh, Eenie Meenie Meenie Moe doen en um, wat gaan ons nog na luister van hulle? O, ek sien, hier is drie liekies van hulle uh, Are You Mine en Side by Side. Ja, ok, hier is min wat ek het doen. Maar die, die, die eerste ene, Enie Minie Mine, het hulle nog onder die naam Bob en Lucille, het hulle, die volgende twee wat hulle doen, is, uh, het hulle gedoen onder Canadian Sweethearts. Ok, en uh, Louisa Heinzmeier daar van Kroonstad, baie welkom by die program, ek sien jy is al vroeg vroeg ingeskakel gewees, en uh, jy sê jy hou waarvan jy, uh, wat jy hoor, ok, <laughs> ek is blij daarvoor, en uh, ja, uh, hier kom Lucille en Bob, ek denk eindelijk Lucille Star het beter gedoen toe sy solo gegaan het, sonder Bob, maar in elk geval, dit is my opinie. Enie, meenie, meenie, mou, dan gaan ons luister na Are You Mine All The Time, en Side By Side. MUZIEK

你妈，你妈！

Will you whisper I love you and make all my dreams come true? Will you honor and obey and promise not to stray? Tell me, dark, are you mine and only mine? Are you mine? Yes, I am. All the time? Yes, I am. Well, mine alone? Yes, sir. Well, all my own? Yes, sir. No.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 I'm sanyo Sweethearts, Side by Side, Are You Mine All The Time, Eenie Meenie Meenie Mou, al drie, lekker lekker, uh, uh, kan jou verlang bezig hou, uh, die type ritme wat die plaat het. Um, Canadian, oog, oh, Canadian Sweethearts, <laughs> uh, Chris Blugnoot, hy is in 1897, joh, Uh, dit is lang terug gebore en hy is nou nog so steeds so bekend, hy so gewild eindelijk en hy is in 1974 al oorlede. Was Suid-Afrikaanse uh, uh, sakeman, sanger, liekieskrijver, hy die eerste Suid-Afrikaanse sanger wat een contract met platemaatskapie aangegaan het in die 1930s. Nou van sy eh, treffers sluit in ou Rijpert en ou Tante Koba, die donkie daar oor kan die spruit en uh, ja, hy het al te saam 120 opnames gedierende sy loopbaan uh, wat hy gemaakt het. Die een wat ons gaan luister van Chris Blignout Jan, asablief toch, squeeze my. Ek vry na een wonderlijke noot, sy woon daar in ons straat sy het te fout, een groot groot fout, sy wil so graag Engels praat. Wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan, please come and sit by my. Put your arms om my nek, soen my op die bek, da is hy sommer blij. Dan sê sy, Jan, is jou blief toch, sweet my. Jan, is jou blief toch, please my. ما يدرك لاتك هكا نسوسنك يا الناس يوبلي توك سكويز ماي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يدرك لاتك هكا نسوسنك يا الناس يوبلي توك Say say I love you young, yes I like a man, and you make me feel so me go and squeeze me two times twice You's a lekker ding en jy's net na my sin And you give me an awful thrill Jy staan jou man en ek weet jy kan Because you to work with the will Dan sê sê Jannes jou blief toch squeeze me Jannes jou blief toch please me asjeblief toch, squeeze my, vraag Chris Blignout, of wat is die dame wat hy voor gaan keir het, <laughs> maar in elk geval, uh, ons stap aan en ons kom nou by die, wat noem ek al altyd, ek sê, dis die vrouwelike Rod Stewart, Bonnie Tyler, gebore as Gaynor Hopkins in, in Skewen in Wallens. Sy, het, uh, uh, uh, sy en haar drie sisters, het, en uh, nog twee broers ook nog, het in vierslaapkamer municipale huis groot geword met een pa wat in die koolmijne gewerk het en haar ma was een huisvrou gewees. Hulle was diep christelike familie en sy het in die kerkkoor beginne optree waar haar sangtalent baie prominent was Nou, eh, ja, eh, eh, sy, sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal in een sangcompetitie stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shereen Davis om te verhoed dat sy verwaar word met Mary Hopkins, dis nou die vrou wat my inleidingslikkie sing hier so, uh, wat is it, Those Were The Days, en uh, wat ook baie beroemd was in daar die tyd. Bonnie Taylor en sy sing vir ons Bitte Blue, Bitte Blue. This love is a sacrifice

Bonnie Tyler, en ek weet nie hoe om het te beskryf nie, miskien sê mens, sy het een klein gezigie, of mens sê sy het groot haare, want hy hele gezig van haar is omsingel, is gefreim dier een haredos, en <laughs> ja, het eh, pas haar, sy, sy het lyk prachtig daarin, dit was Bonnie Tyler, Bitter Blue, Die volgende ou, uh, hy het met die groep The Mindbenders, hulle was oor uh, Engelse maatslaggroep van Manchester, oorspronkelike achtergrondgroep vir Wayne Fontana. En uh, ja, hy was een van verskye optreders wat suksesvol was in die 1960s van die Britse inval in Amerikaanse trefferlijste en het groot treffers behal met The Game of Love, een nummer 1 enkelsnit vir uh, Fontana, en dan in 1965 het hy die een gedoen, wat ons nou gaan luister, uh, A Groovy Kind of Love. Ja, hey, weet vandagse mense nog wat betekent groovy? Hey, dit is a groovy ding daar, dit is, ja, als was groovy gewees in Dorida. Maar in elk geval, hier kom Wayne Fontana and the Mindbenders. Benders. met A Groovy Kind of Love. When I Goeiedag vir Wayne Fontana en The Mind Benders. Hey, ons, ons het ook al gezegd gehad die tyd, hey, you bend my mind. Dus jy, as iemand vir jou iets sê, wat jy nie lekker verstaan het nie, dan sê, hey, you bending my mind. Ok, dit was Groovy Kind of Love. Um, die volgende meisje, sy was meer honkie tonk hierdie ene, en uh, sy is Caroline Esmeralda van der Leeuwe is geboor op 26 April 1981, beter bekend vir pa verhoognaam Caro Emerald, Nederlandse pop en jazz sangeres, sy is sedert in 19, eh, nee, 2007, actief en het in 2009 met Back It Up na vorige tree. Ek het gedoog, sy is baie ouwer as dit. Uh, ja, sy is in 81 geboore, Ja, maar in elk geval, Emerald word gereeld geprys vir haar uitstekende levendige optredes. Sy tree hoofdzakelik op in uh, Engels. Die liedje wat ons van haar gaan luister vandag is, ja, ek eh, ken van hierdie, <laughs> elke keer as eh, een uh, rap my uitgevat het vir eten terwijl ek nog gewerk het, dan het ons een liquid lunch gehad. Nou hierdie is een liquid lunch Nou, die liquid lunches is nie net een lunch tijd gewees nie. He. Ons het betek hier, uh, eh, wel, ons het by mekaar gekom, uh, een hier, om die lunch nou te hee, en dan het ons gewoonlik hier so so by half nege, nege hier die aand, <laughs> het ons by die huis gekom. Nou, oké, okay, hier kom Caro Emerald met... All sê die skare juig en dit was levendig opgevoer by die eh, Montreux se Jazz Festival. En uh, ja, uh, <laughs> sy ken van Liquid Lunch, it hurts a lot. Uh, maar in elk geval, um, kom ons stap aan en ons kom nou by, jy weet, hierdie volgende groepie, uh, Booker T and the MGs. Nou hulle was Amerikaanse instrumentele of instrumentale uh, eh, R&B funk rockgroep wat uh, eh, invloedrijk was in die vorming van die klank van Southern Soul en Memphis Soul. Die oorspronkelike lede van die groep was Booker T natuurlijk en uh, dan Jones, hy is een oral klavier speler en uh, Steve Cropper het die kitaar gespeel Levy Steinberg het bas en Al Jackson, L. Jackson Jr. het die tromme gespeeld. As skippers van die unieke Stax uh, klank was die groep een van die meest productieve, gerespecteerde en nagebootste van sy era. Die middel 60s het groepe aan beide kante van die Atlantische Oceaan probeer om te klink soos Booker T en die MGs, maar nee, mens kreeg dit nie recht nie, tenzij jy hierdie kan doen. Time is tight is die liekie, wat hulle baie bekend voor was. MUZIEK the MGs, hulle is Time is Tight, is die liekie wat hulle vir ons gedoen het. Ok, nou, uh, ja, ons kom nader aan die eindese kant toe, ach nee man, uh, en uh, ja, volgende van, uh, op hierdie stasie vandag, uh, sy uitsending is uh, om 6 uur, dan kom Rudolf op, die baas van die stasie, en hy kom op, uh, wel, kom ons sê, hy kom op spoed, ja, <laughs> sy program, sy naam is Opspoed, en uh, ja, altyd lekker lekker muziek daar so, en lekker lekker saam gesels, uh, eh, ek nog nie gehoor dat so baie mense op een program saam kan gesels nie, en uh, ja, uh, uh, uh, daar is baie van dit, en so, as jylle met hom wil gesels vanavond, of uh, request het, uh, versoek het, uh, stuur het sommer nou aan hom. Uh, hy is daar op ons uh, voorblad, daar waar jylle sit en luister. Kyk daar op die voorblad en soek vir uh, Rudolf Goosen en jylle sal hom daar kry en sy telefoonnummer en dan stuur jylle net die boodskap na daar die nummer toe en hy sal, ek weet hy sal, dit uh, op die licht bring vanmiddag en uh, hy sal jylle versoeken ook aan voldoende. So, bly ingeskakel na hierdie program om te luister na Rudolf Goosens opspoed. Ok, kom ons gaan aan die laaste paar wat ons nou nog het om te doen. Brandy Kyla het oor en oor de Likie The Story gesing en uh, met haar kita eie kitaarspel is begeleiding. Die productieagent van die plaat T. Bone Burnett het echter daarop aangedring dat die kitaar bezig is om haar aandag af te trek en voorgestel dat sy dit sonder die kitaar moet probeer. Sy het een paar keer geweier, maar T-Bone Bonnet het so aangedring daarop dat sy naderhand in een woede by die lied sonder haar kitaar gespeel het en dit het die gewenste resultate na vore gebring en die finale opname is beklink. Die Likie het een groot deurbraak gemaakt na op uh, een episode in een baie emotionele toneel op die TVCP treffer Grey's Anatomy gebruik was, waar sy, Kala, eh, self uh, lesbies is, word die lied in uh, verhaal gespeeld tydens die voorbereiding van die karakter eh, Kelly uh, Torres sy hevelik met een ander vrou. Nou, Brandy is een groot aanhanger van die reeks en is dus baie beindruk of ja, dat uh, Grey's Anatomy haar muziek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 what's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. All of my friends who think that I'm blessed. baie baie mooi, Brandy Carlyle, The Story, en ja, jy kan hoor die woede daar, omdat sy aangedring het, of dat die uh, uh, producer aangedring het, dat sy die kitaar moet verloor, en sonder hom die liekie moet doen, en uh, ja, dit het die rechte uitwerking gehad. Die volgende ou is ene, um, Brian Heiland, Hy is gebore 12 november 1943 Amerikaanse popsanger instrumentalist wat sonder of besonder uh, suksesvol was in die vroege 1960s. Hy het een nummer 1 treffer op die billboard Hot 100 het gehad met Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini in 1960. Ander treffers sluit in Sealed with a Kiss en Gypsy Woman wat ek uh, elke uh, eh, nummer 3 bereik het. Uh, Nou, uh, ja, ons gaan nou luister na die een wat hy so suksesvol mee was, en dit is Brian Hyland en Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini. She was afraid to come out of the locker She was as nervous as she could be She was afraid to come out of the locker She was afraid that someone three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to say. Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. she was afraid to come out in the open a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. Two, three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water. And I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. And it's bitsy Dixie teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore. Yo, Brian Highland, <laughs> ek moet sê hier aan die einde, hy klink baie soos Cliff Richard, ne? Uh, ek weet nie of julle dit ook so gevind het nie. Um, ehm, jo, is nou so nabij aan die einde. Uh, hierdie volgende ou is geboren in Bulawayo op 17 eh, december 1945, het in Bristol, Engeland opgeleid en uh, eh, BA, Joint Honours Drama, in Engels en uh, het daarna twee jaar by Old Bristol Week Theater school deurgebring. Hy is op 16 november 2023 in Johannesburg oorlede. Uh, eh, bijdra tot SA Theater is film, uh, media en uh, opvoerings. Nou, uh, ja, kom ons luister na hom en ek praat van Bruce Miller. Julle kan hom seker goed onthou. Hy was naderhand het ons om aanvaar as een Suid-Afrikaner, ne? In die liekie wat hy vir ons bring is I won't give up. I won't give up my dream There's a love for me Somewhere in this world of loneliness Somewhere Someone whose cup is filled with tears and waiting like me to share that sweet embrace and chase away the saddened face of yesterday's fears. I won't give up the search till I find the one whose kisses will awake my and make it fly. I won't give up. I'm gonna take my stand because I know there's someone in this world who won't give up till she's holding my hand. I won't give up my dream. There's a love for me. share that sweet embrace and chase away the saddened face of yesterday's fears I won't give up the search Till I find the one Whose kisses will awake my heart and make it fly I know there's someone in this world who won't give up till she's holding my hand. I won't give up. share that sweet embrace and chase away the saddening phase of yesterday's fears. I won't give up. Listen. As hy Bruce Miller, ek seker jylle onthou hom nou, as jylle nie net nou het nie. Uh, ek gaan nie die volgende aankondigings doen nie, ek gaan nie die twee liekies speel, soos ons aangaan, want uh, ek wil nie tyd moos nie, ek wil nog twee inkry. Die eerste ene van die twee is Scott Joplin. Is een baie, baie ou liekie. Uh, en jy het om seker baie langlaas gehoor. Ek praat van die klavierspel van Scott Lord Joplin en die liekie is The Entertainer. entertainer van Scott Joplin, jy moet die vingers ken daar so, op daar die klaverboord, uh, eh, om so te kan speel. Die, wel, kom ons maak het nog twee. Uh, ek gaan nou vinnig, Simply Red, and If You Don't Know Me By Now. MUZIEK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 children when we argue, fuss, and fight. If you don't trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy. as hy simply red, if you don't know me by now, en dit los my net die tyd om vinnig vir julle te sê, wees seker om vanavond met uh, Rudolf in te skakel, en na opspoed te luister, morgenochtend het hy uh, brunch, uh, saterdag brunch, en dan sondagochtend het ek 10 uur, het ek die uh, preek wat ek aanbied, van dominee Gustav Opperman, en en dan uh, die middag drie uur doen ek uh, weer een muziekprogram uh, wat ek, hierdie keer gaan ek die uh, uh, wat noem is het uh, Eurovision competities gaan ek uh, present uh, dier die geskiednis van die Eurovision competitie dan direct daarna het is, is al uh, bybelstudie uh, en hulle hanteer die boek uh, Lucas Lucas uh, en ons trek nou by episode nummer 73 uit de 101. So, is baie interessant, maak seker jylle skakel in om dit te luister ook. So, ek sê vir jylle, dank jylle jylle vandag ingeskakel was, en Judy, ek sien jy net net betijds, en ja, jy sê jy het jou seend opgehou by die proewe, nou weet ek nie wat sy proewe speel hy nie, en uh, ja, vertel ons ook, hoe het het gegaan by die proewe, um, ek gaan uitspeel, sommer, kom ons vat hierdie Afrikaanse enekie, en ons praat van oom Charles Jacoby, en hy sê, sagie slink so'n melody, lekker antwele, lekker slaap, en bye for now. Sagie melodie Woorde en jy vergeet het nie kan Net verliefdes kan dit verstaan Sagies klink die toon van liefde leven Almals om geluk te gun Net verliefdes kan dit verstaan Sagies klink die toon van liefdes